book two เจ็ดสิบซีดัมเดสตชอบ อยากนิคายอิมิทิรัตคุณอยากสูบบุหรี่ไหมเจลิเตคาดิติคุณอยากเต้นรำไหม Želite plesati? คุณอยากไปเดินเล่นไหม Bi šli radi na sprehod? ผมอยากจะสูบบุหรี่ Rad bi kadil. คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม Bi rad cigareto? เขาอยากได้ไฟแช็ก On birat o g e n ผมอยากดื่มอะไรหน่อย Rad bi n e k a i p o p i u Rada bi n e k a i popila ผมอยากทานอะไรหน่อย Rad bi n e k a i pojedel Rada bi n e k a i pojedla ผมอยากพักผ่อนหน่อย Rad bi si malo spočil, rada bi si malo spočila. ผมอยากถามอะไรคุณหน่อย Rad bi vas nekaj vprašal, rada bi vas nekaj vprašala. ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย Rad bi vas nekaj prosil, rada bi vas nekaj prosila. ผมอยากจะเลี้ยงคุณรัตบิวาสนาเนคัยพวาบิวราดาบิวาสนาเนคัยพวาบิลาคุณจะรับอะไรดีครับใายเจลิเตโปรซิมคุณจะรับกาแฟไหมครับเจลิเตคาโวหรือว่าคุณจะรับชาดีครับ Ali bi raje čaj? เราอยากจะขับรถกลับบ้าน Radi bi šli domov. คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม Želite taksi? พวกเขาอยากโทรศัพท์ Oni bi radi telefonirali.